Znate, to je kao u nekakvoj ludnici. Izbavimo se, ljudi moji, iz ludnice. Ne pristajemo na e, te udbaške mitove, znate, jugoslavenske, komunističke. Oslobodimo se komunizma, titoizma, tužmanizma, razumijete? Odbacimo fraja Tužmana, odreknimo ga se. Hrvatska se mora odreći Fraje tužmana ako misli i želi živjeti i opstati. I onda mi Hrvati moramo temelj Hrvatske države postaviti onako kako treba i na tom čvrstom temelju i s vjerom u Boga graditi Hrvatsku i braniti ju i omogućiti Hrvatskoj i duhovnu obnovu i demografsku obnovu. I to je sve moguće. Tko želi taj i hoće i može, znate. I ne pristajemo na nikakve povijesne laži, nikada, znate. Mi znamo koja je povijesna istina i povijesna istina ide nama Hrvatima u prilog.